Hogeita mar urte, ondarribiko jerrian lurperatu zutenetik, eta oraindik bizirik dago, Jose Bergaminek idatzitako gezien dardara. Espainiaren ortega berria izendatu zuten, unamun noren jarraitzaile aukeratua, baina azkenean amore eman zuen Frank Ondoko demokrazioa gora beratxuarekin. Euskal Herrian bizina izan zituen bere azken urteak, eta mila behatzeunda larogeita iruan, hilzenean, ondarribian lurperatu zuten, haren borondatez. Jose Bergamin, Kandido Saseta, Eusko Gudarosteko Gudalburuaren ondoan lurperatua dago. Jose Raenparan, ondarri biarra. Ba, Saseta, komandante Saseta eta Bergamin, egia da, babiok e, elkarren ondoan lurperatuta daudela. Eta lurperatuta daude elkarrekin, jeren biok dira ikurrak ez? Bai Jose Bergamin eta bai Kandido Zazeta, bi ikur, bi ikur dira, ez? Eta ardibidez, herriarekiko konpromesoaren ikurrak, ez? Ba, batez ere, ba, koherentzia, bai bat eta bai bestea, elkartasuna, biok fazismoaren aurkako borrokalari, zintzoak, e, leialak, ausartak, e, ba, fidelak, Eta batez ere, bi pertsona hauek, ba, izan ziren, garei ezberdinetan, E, askatasunaren, demokaziren aldeko, justizaren zuferen aldeko borrokalariak, ez? Bata hitzarekin beste arma eskuetan, eta biak, biak, no, no, no, zain, ba, e, doitasunez bizi, bizi ziren, ez? Bere eriotzaren hogeita margarren urte horren omenaldia eskaini diote ondarribian. Ibai Labaien ondarribiko bilduko zinegotzia. E, denok guztio bak egun bezala, Bergamin, eh, en Espainia idazle bat, idazle handi bat izan zen, eta oso eskertiarra, ez? Eta nioen txaten ba, eskerreko zubi horrek elkartzen du eta bere, berak Euskal Herriarekin eukizuen lotura, ba, internazionalismotik ulertzen dugu, ez? Guretzat, gaur azpimarratu nahi duguna bereziki bergaminen kasuan da, bere jarrera internazionalista azkeneraino Euskal Herriak euki zuelako, ez? Borrokalaria eta Euskal Herriaren askatasunarekin konprometitua izan zen Jose Bergamin, Manuel Castells abokatua. Hai una frase muy significativa de Bergamin. No hablo en vasco, pero sé que hablo vasco sin saberlo. Alfonso Sastre, Jose Bergaminen laguna izan zen. Bergaminen omenez olerki bat irakurri zuen. Adoro a Euskal Herria, se vino aquí consigo, y veterano, tal era nuestro amigo. Combatía energúmenos con su más fina mano, ministros y monarcas, tal era el ciudadano. Anduvo como errante, pero no era su sino, eran sus libertades, tal era el peregrino acabóse, empezóse. El principio y el fin son en él armonía. Tal era Bergamín, rodeado de noche, lucecita sin fin, resplandor en lo oscuro. Tal era Bergamín. Decía ser espectro que anda después del fin. Sombras somos nosotros. Él era Bergamín. Euskal Herriarekin elkartasun etengabea eta baldintzarik gabekoa erakutsi zuenak arrastua utzi zuen Mark Lagasek edota Alfonso Sastrek utzi duten bezala.